بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين حبيبنا وشفيعنا وقائد لأمور ديننا دنيانا محمد بن عبد الله وبعد ndugu zangu wasomi wasikilizaji wa tafsiri ya Qur'an tukufu katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatubainishia kwamba ibada ya hija ambayo ni nguzo ya tano ya Uislamu ina miezi yake maalum katika mwaka sio kila mwezi faman farada fihinna alhajja mwenye kujivisha ndani ya miezi hiyo ibada ya hija fala rafatha wala fusuka wala jidala fil haji hatakiwi kufanya uchafu wala uhuni wala ushindani katika ibada ya hija wama tafalu min khairin ya'lamuhu Allah na lolote la khairi mtakalolifanya Mwenyezi Mungu analirekodi watazawadu chukueni matumizi ya kutosha wakati mnaelekea kwenda kutekeleza ibada ya hija fa in khaira zadi takwa kwani kuwa na matumizi ya kutosha ndiyo njia ya kumcha Mwenyezi Mungu na kuepukana na kutegemea kwa kufanya kazi ya ombaomba omba huko katika maeneo matukufu ya Makkah al-Mukarrama wattaqun niogopeni mimi Mwenyezi Mungu anasema niogopeni mimi ya ulil albab enyi watu wenye akili mnaweza kuzitumia vizuri laisa alaikum junahun hakuna juu yenu kosa lolote an tabtagu fadlan min rabbikum kuzitafuta fadhila kutoka kwa mala wenu kama vile kuwa na biashara zenu mkauza mkapata faida ili mkapata matumizi ya kutosha katika shughuli zenu hizo za hija fa idha afadtum min arafat lakini tu mtakapomiminika kutoka viwanja vya Arafat mkawa mnaenea katika maeneo hayo kwa ajili ya kufanya ibada ya hija kumuomba Mwenyezi Mungu kumdhikiri Mwenyezi Mungu kumkabiri kumhamidi fadhkurullaha endeleeni kumdhikiri Mwenyezi Mungu kumkumbuka Mwenyezi Mungu kwa kumsifu kumkabiri tahlili alhamdulillah kama vile zinavyo takbiri zinavyofanywa kwa pamoja peke yake peke yake kila mtu au kwa pamoja na wenzake pale wanapokusanyika hapo katika maeneo ya Arafa wakisema Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذريات سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا hii dhikri hii ndiyo inafaa kuitaja na kuikariri mara baada ya mara katika muda wote wa mtu akiwa katika e, ibada ya hija Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala anasema thumma afidhu min haythu afadha an-nas mkisha miminikeni kwa pamoja mule miminika watu kutoka Arafati kwenda Mina kutoka Mina kwenda Mashar al-Haram kutoka Mashar al-Haram kwenda Makkah al-Mukarrama kwa ajili ya tawafu ar-rukn au tawafu al ifada kutoka hapo kurejea tena Mina miminikeni wastaghfirullah na muendelee kumomba msamaha Mwenyezi Mungu kwa katika dhikiri zenu inna Allaha ghafurur rahim hakika Mwenyezi Mungu ni msamehevu ni mrehemevu fa idha qadaytum manasikakum na pale mtakapokuwa mmeshamaliza ibada zenu fadhkurullah kadhikrikum abaakum mtajeni kwa wengi Mwenyezi Mungu mkumbukeni kwa wengi Mwenyezi Mungu kama mnavyowakumbuka mababa zenu au ashadda dhikra au kwa ukumbufu mkubwa zaidi kuliko hata mnavyokumbuka baba zenu hii Mwenyezi Mungu anakumbusha kwamba makafiri au wajinga wa Kiyahudi na wa Kinasara maana mushrikina wa maka kabla ya kuja mwongozo sahihi wa ibada ya hija kutoka kwa Mtume Muhammad SAW walikuwa wanayoyoma katika kila mtu anakwenda na upotevu wake wengine wakiwa katika ibada zao hizo wakiwasifu wazazi wao wengine wakiwasifu marafiki zao wengine wakiwasifu wafalme hivyo ndivyo lakini Mwenyezi Mungu akaifuta tabia hiyo kwa kuleta kwamba wamdhikiri Mwenyezi Mungu fadhkurullaha kadhikirikum abaku au ashadda dhikra famina annasi miongoni mwa watu man yaqulu kuna watu wanasema rabbana atina fi dunya ewe mola tupe sisi mapato katika dunia ma lahu fil akhirati min khalaq watu hao ambao maombi yao makubwa na hamu zao kubwa na shughuli yao kubwa ni kuomba mafanikio ya kidunia tu siku ya kiyama hawana fungu Mwenyezi Mungu anasema ma lahum fil akhirati min khalaq mtu huyo atakuwa hana siku ya kiyama fungu lolote la khairi wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana na wengine wako ambao wanajua kwamba dunia ni mapito tu wanasema ewe Mola tupe hapa duniani mazuri wa fil akhirati hasana na akhira utupe mazuri wa qina adhaban nar na utukinge na adhabu ya moto basi Mwenyezi Mungu anawasifu hao anawapa hongera na kuwasifu akisema ulaika lahum nasibum mimma kasabu watu hao wanaotabia hiyo watapata fungu lao la khairi hapa duniani kutokana na machuma ya chuma wallahu sari'ul hisab na Mwenyezi Mungu ni mapesi wa hesabu kwa hivyo atawalipa hapa duniani malipo yanostahili kwa mema yao waliyofanya na akhera ndio kwenye malipo mazuri ya kudumu wadhkurullaha fi ayami madudat Mwenyezi Mungu anasisitiza kutuambia mahujaji wa Uislamu tutakapokuwa katika ibada za hija tuache kuzungumza mambo ya kipuzi puzi yaliyokuwa hayana faida nasi katika dini yetu wala katika dunia yetu wadhkurullaha bi ayami madudat Mkumbukeni Mwenyezi Mungu katika siku maalumu siku kumi zote za mwanzo wa mfunguzo wa tatu. Faman taajjala fi yawmayn lakini atakayefanya haraka akaondoka katika siku mbili fala ithma alayhi hana kosa. Aliyefanya haraka akaondoka maka e, katika siku mbili yani siku ya mwezi 11 12 akawasafiri. fala ithma alayhi hana dhambi man taakhara na atakayebakia mpaka kamalizika siku 13 fala ithma alayhi bil hana dhambi hii ni ruhusa eh, hii ni ruhusa ittaqa wa wale ambao wanamcha Mwenyezi Mungu wattaqullaha muogopeni Mwenyezi Mungu waalamu na mjue annakum ilayhi tuhsharun mjue kwamba nyinyi kwa Mwenyezi Mungu huyo ndio mtakokusanywa ambako atafanya checking ya matendo yenu yote Eh, nyendo zenu zote mizungumzo yenu yote na kufanyeni hesabu baadaye akulipeni malipo mnayostahiki kwa wale waliotenda mema watalipwa husna wa ziada na wale ambao waleta mabaya watalipwa malipo kulingana na walioyafanya kama alivyosema Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun bimithliha malipo ya maovu ni maovu mfano wa maovu uliotendeka wa man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha na mwenye kufanya jema atalipwa mara kumi kwa jema lake moja au ila sabina au sabamia mpaka moja kwa sabini au moja kwa sabamia wattaqullaha waalamu kwa hivyo mcheni Mwenyezi Mungu mjue annakum ilaihi tuhsharun wa minan man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anampa tahadhari mtume wake na waislamu kwa jumla akimwambia wa minan nasi kuna baadhi ya watu wanafiki man yu'jibuka kauluhu kuna watu ya maneno yao fil hayati dunya katika uhai wa ulimwengu yushhidu Allah ala ma fi qalbihi na huyatilia mkazo na kuyapamba maneno yake kwa kumshuhudisha Mwenyezi Mungu kwa viapo wa huwa aladdu khisa na huyo basi mtahadhari huyo ni mkubwa wa khasama ana chuki zinazoripuka katika moyo wake hasad inawaka moto katika imani yake hasad mhadhari sana mtu kama huyo wa idha tawalla na wakati akiondokana na watu saa fi ardhi huenda yeye katika dunia liyufsida fiha kufanya fisadi wayuhlika alhartha na kuangamiza mazao ya watu kuyatia moto kufanya husda ya ukosi wanasla na mifugo wallahu la yuhibbu alfasada na Mwenyezi Mungu hapendi ufisadi Huyu mtu aliyezungumzwa hapa ni mtu mmoja alikuwa akiitwa bwana Akhnas bin Shariki Bwana Akhnas bin Shariki huyu alikuwa ni mkorofi wa kweli Mwenyezi Mungu akamsifu katika aya hii hiyo aliyohitaja hapa Lakini haya mambo haya hakumalizikia na yeye tu mpaka leo katika dunia yetu popote tutakapokuwepo duniani kote si hapa Zanzibar wala si Tanzania wala si Dubai wala si suudia wala si Iraq wako watu namna hii maneno yao mazuri matamu ya kuvutia lakini nyoyoni mwao mnawaripuka moto wa idha qila lahu taqillah na anapoambiwa mtu kama huyo ewe mche Mwenyezi Mungu mche Mwenyezi Mungu na tabia yako hiyo mbovu akhadhathu al'izzatu bilithmi humshika mtutumko wa uchungu ha? humshika mtutumko wa uchungu fahasbuhu jahannam lakini Mwenyezi Mungu anasema uchungu wake utampata mwenyewe itakayomtosha yeye ni jahannam wala bi'sal mihad na mahala pabaya atakapolala yeye ni hapo wa minan nasi man yashri nafsahu bitighaa marbatillah na miongoni mwa watu vile vile kuna watu wanaojitoa muhanga nafsi zao kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu wallahu raufum bil ibadi na Mwenyezi Mungu ni mpole kwa waja wake wa namna hiyo waja wake wa namna hiyo Mwenyezi Mungu atawafanyia la ihsani na, na rehema ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini Mwenyezi Mungu anatoa wito hapa kwa waumini wote ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini udkhulu fis silmi kafa ingieni katika Uislamu kwa pamoja sio mngie upande upande muamini hili lingine mlikatae ya Uislamu yote yatakayo na muifuate muyatekeleze wala tattabi'u khutuwati shaitan wala msifuate nyendo za shaitani innahu lakum aduwwun mubin kwani shaitani kwenu ni adui wa dhahiri fa in zalatum min ba'di ma ja'atkum na kama mtateleza mkiendelea na kumfuata shaitani baada ya kushakukujieni nyinyi miongozo ya wazi ya ukweli na haki na uadilifu faalamu anna Allah azizun hakim kuweni mkijua kwamba Mwenyezi Mungu ni mshindi ni mwenye hikma ni mshindi lakini anatumia hikma tu katika katika mambo yake anatumia hikma lakini shindwa na kitu chochote kukikomesha au kukudhibiti au kukukitolea hukumu yake hapa hapa duniani kabla ya akhira makafiri hawa na wanafiki hal yanzuruna illa an Allah wanalipi wanalolingojea hawana isipokuwa wanangojea iwajie wao amri ya Mwenyezi Mungu fi dhulalin min alghamam katika vivuli vya mawingu wal malaikatu wajie malaika wakali wa kudhi al-amru ambapo wakija hao yatamalizwa mambo wa ila Allahi turja'ul umur na kwa Mwenyezi Mungu yatarejea mambo yote اللهم اللهم اجعلنا يا كريم بتذكيرك متفعين ولكتابك ونبيك متبعين وعلى طاعتك متبعين وتوفنا ربنا مسلمين ووالدينا واولادنا اخواننا احبائنا وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى بقوله يهتدي المهتدون سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة waulize wana wa Yakub Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume Muhammad SAW waulize wana Yakub kam atainahum min aya ni ngapi tumewapa dalili bayina zozawazi kabisa waman yubaddil neemata Allah na yeyote atakayebadilisha neema za Mwenyezi Mungu min ba'di ma ja'atu baada ya kumjia yeye fa inna Allaha shadidul iqab basi yajue ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu zuyina lilladhina kafaru alhayatud dunya wamepambiwa makafiri na shaitani wamepambiwa uhai wa ulimwengu wakajiona kwamba ndio wao waliofaidika wao ndio wakubwa ndio heshimiwa ndio wastahiki peke yao wayasharuna min alladhina amanu na wakati huo wanawafanyia kejeli na kicheko na dharau waumini walladhina takau lakini hawajui kwamba ja Mungu hao waumini wa Mwenyezi Mungu fawqahum yawmal qiyamah waumini wa cha Mungu watakuwa ni juu yao siku ya kiyama makafiri na maasi watakuwa chini ya miguu ya waumini wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisabi na Mwenyezi Mungu humpa riziki mja wake anayetaka bila ya kiwango Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamrejesha nyuma kidogo mtume wake na waumini akimwambia kana nnasu ummatan wahida hapo kabla walikuwa watu ni umma mmoja wote walikuwa ni makafiri tu na wengine sehemu nyingine wakawa ni waumini tu fabaatha Allahu nabiyina mubashirin akapeleka Mwenyezi Mungu mitume yenye kutoa habari mzuri wa munzirin na yenye kuhofisha adhabu za Mwenyezi Mungu wa anzala ma'ahumul kitaba bilhaqi na akateremsha pamoja na watume hao vitabu vyenye uadilifu liyahkuma baina nasi ili aongoze watu kwa kitabu hicho au kwa vitabu hivyo fima ikhtalafu fi awongozi na kuwabainishia uadilifu katika kile ambacho wametofautiana wa makhtalafa fi illa alladhina utuhu isipokuwa wale waliokipewa kile kitabu mimbadi majaathum albayina baada ya kushakuwajia wao ubainifu walianza kutofautiana baada ya kushakujua kwamba ukweli ni huu wa Muhammad ndiye mtume na mtume wa mwisho na kitabu chake ndio kitabu cha mwisho wakatofautiana wengine wakamwita Muhammad mchawi na kitabu chake uchawi lakini asema Mwenyezi Mungu wa makhtalafa fi ila alladhina utu min ba'd ma ja'atuhumul bayinatu baghayan wa hasad hawakutofautiana na hilo isipokuwa kutokana na hasadi iliyokuwa baina yao lakini Mwenyezi Mungu Allahu alladhina amanu akawaongoa Mwenyezi Mungu wale walioamini limakhtalafu fihi kwenye ukweli wa kile ambacho walitofautiana kawaongoa na kuwabainishia na kuwathibitisha katika kile ambacho ni haki min alhaki cha ukweli idhini kwa idhini yake Mwenyezi Mungu wallahu yahdi man yashau ila siratin mustaqim na Mwenyezi Mungu ni maamuzi yake Mwenyezi Mungu huongoa na wataka ila siratin mustaqim kuelekeza katika njia iliyonyooka Wayahudi na Wanasara walijigamba wakasema kwamba Wayahudi wakasema la yadkhulu aljannata illa man kana huda haingii peponi isipokuwa Yahudi na Wanasara wakasema la yadkhulu jannata illa man kana nasara ndio anasema Mwenyezi Mungu hapa am hasibtum hivi nyinyi wayahudi na Wanasara mnadhani antadkhulul jannata kwamba mtaingia nyinyi peponi walamma yaatikum mathalu alladhina khalau min qablikum na wala hajawapambanua Mwenyezi Mungu inakuwa kuwafikia mitihani yanziwa waliowafikia kabla yao mnadhani kwamba mtaingiza tu peponi walamma yatikum wala kufikieni nyinyi mathalu alladhina falau mifano mitihani mifano ile ambayo iliwafika wenzenu waliopita min qablikum kabla yenu kama hamjui wenzenu hao masathumul ba'sa wa dharra walifikwa na maradhi na magonjwa na ufakiri alba'sa ufakiri wa dharra na magonjwa wazulzilu na wakatikishwa hata yakula rasulu mpaka akafika kusema mtume wa Mwenyezi Mungu walladhina amanu ma'ahu na wale walioamini pamoja naye wakajitafutia kujitetea mata nasrullah lini nusra ya Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu akamwambia ala inna nasrallahi qarib nusra ya Mwenyezi Mungu ipo karibu kwa hivyo ili tupate neema ya Mwenyezi Mungu na rehema zake ni lazima tuwe wavumilivu tuwe wathibitifu na inapofika mitihani tuipokee kwa usubra na kwa ushujaa na ustahamilivu na kumshukuru Mwenyezi Mungu na katika aya ifuatayo ya 215 215 nasema yasalunaka madha yunfikun yasalunaka wanakuuliza Muhammad madha yunfikuna kitu gani watoe qul wambie wao wanakuuliza kitu gani watoe lakini suala zuri kabisa na muhimu ma anfaqtum min khairin kwamba chochote mtakachokitoa falil walidaini wal aqrabi ni vyema kuwapa wazazi wawili na jamaa zenu wa karibu waliatama na mayatima wal masakin na maskini wabni sabili na masafiri wama tafalu min khairin na lolote mtakalolifanya la khairi fa inna allaha bihi alim basi mjue kwamba Mwenyezi Mungu anajua wao wameuliza kitu gani watoe lakini Mwenyezi Mungu kawajibu kwamba mnachokitoa wapeni hao waliofuata kwa sababu hili ndio ilikuwa suala muhimu kulikoni kule kujua kitu gani watoe kwa sababu unachotoa unatoa kwa kitu utakachokuwa na uwezo nacho kutoa unatoa unachokuwa na uwezo nacho chochote kile kikubwa au kidogo kizuri au kibaya lakini muhimu nani apewe kwa ndio maana Mwenyezi Mungu akawajibu falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabin sabil wama taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim kutiba alaykumul qital kwa ajili ya kuukomboa Uislamu na Waislamu Mwenyezi Mungu alifardhisha jihadi hapa anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii ya 216 kutiba alaykumul qital pamefaradhishwa kwenu vita wa huwa kurhu lakum na ni jambo mnalolichukia lakini waasa huenda antakrahu shay amkalichukia jambo wa huwa khairul lakum likawa ndio khairi yenu waasa na huenda antuhibu shay'an mkalipenda jambo wa huwa sharrul lakum na kumbe ni shari kwenu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Mwenyezi Mungu ndiye anayejua kheri zenu nyinyi hamjui mnapenda kukaa ovyo msipigane msipiganie Uislamu na huu ni unyanyaso mkubwa mnachukia kupigana kumbe ndani ya kupigana kuna kheri kubwa mtapata ushindi mtapata heshima mtapata ngawira ndani yake kwa hivyo Mwenyezi Mungu anajua anapoamrisha jambo lolote lile kheri yake ni ipi na anapokataza jambo shari yake ni ipi yasalunaka ani shahri alharami qitalin fihi wanakuuliza Muhammad kuhusu miezi ya taadhima mfunguo nne mfunguo tatu mfunguo pili na Rajab miezi mitatu hii ndio miezi mitukufu ya heshima inayoheshimika katika Uislamu wanakuuliza qitalin fihi kupigana vipi ndani ya miezi hiyo nini hukumu yake qul waambie qitalun fihi kabir kupigana katika miezi hiyo mitukufu ni kosa kubwa lakini basi wasaddun an sabilillah kuwazuia watu kutoendelea na taa ya Mwenyezi Mungu wa kufurun bihi na kumkufuru Mwenyezi Mungu wal masjidil haram na kuwazuia watu kwenda kufanya ibada zao katika msikiti mtukufu wa ikhraju ahlihi minhu na kuwatoa watu wa maeneo haya matukufu mkawahamisha akbaru indamba hayo ni mabaya tena mabaya mabaya mwisho wa ubaya mbele ya Mwenyezi wal fitnatu na ukafiri akbaru ni mkubwa zaidi min alqatl kushinda kupigana katika misi hiyo mitukufu Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake hizo ni njama zao tu hizo wanazozifanya kuwabogoza waislamu kwa sababu ya kupigana vita katika miezi mitukufu kwa bahati mbaya ni njama walizozifanya wala yazaluna yuqatilunakum ninachotaka kukwambia Muhammad na nyote waislamu ni kwamba makafiri hawataacha kupigana vita nanyi hata yarudukum andinikum mpaka wahakikishe wamekurejesheni nyuma kuepusha na dini yenu inistatau kama wataweza kama wataweza kwa sababu kale tausamehu Mwenyezi Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu ametawalia amejigarantii kuihifadhi dini yake ndio maana akasema in Wa waman yartadid minkum na yote atakayerudi nyuma kati yenu an dini akaiacha dini yake fayamut wa huwa kafirun akafika kufa hali yakuwa ni kafir fa ulaika habitat amaluhum basi hawa watakuwa wamepoteza amali zao fi dunia wal akhirah dunyana akhirah wa ulaika ashabun nar na hao ndio watu wa motoni hum fiha khalidu wao ndani ya moto tu watabaki milele ndani ya moto tu hana pengine utakapokufa inna ladhina amanu walladhina hajaru hakika ya wale waliomwamini Mwenyezi Mungu na wakahama maka wakaenda sawa Madina wajahadu fi sabilillah na wakapigania dini ya Mwenyezi Mungu kwa kuieneza duniani kote ulaika yarjuna rahmatallahi hao wanachokitaraji ni rehema ya Mwenyezi Mungu wallahu ghafurur rahim na Mwenyezi Mungu ni mrehemevu ni msamehevu ghafurun msamehevu rahim mrehemevu na hapa katika aya hii ya 119 ya 219 anasema yasalunaka anil khamri wal maisir wanakuuliza Muhammad jamaa zako kuhusu starehe za ulevi na kamari qul waambie fihima ithmun kabir ndani ya matumizi mawili hayo ulevi na kamari kuna madhambi makubwa wa manafi'u linnas japokuwa kuna na manfaa kwa watu lakini wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima madhambi yake ni makubwa zaidi madhara yake ni makubwa zaidi kushinda manufaa yake wayasalunaka madha yunfikun wanakuuliza ni kitu gani watoe quli lafwa waambie toeni ziada ya mahitaji yenu kila mtu ajitengee mahitaji ya lazima yake ya nafsi yake na waliomhusu wake zake watoto wake lakini ikiwa ana kipato cha ziada yotoshevu wa mahitaji hayo hicho ndio akitoe kadhalika yubayinu Allahu lakum ayat kwa mifano hiyo anabainisha Mwenyezi Mungu kukubainishieni nyinyi aya la'allakum tatafakkarun ili nyinyi mkamfikiri fi dunia wal akhirah hapa duniani na akhirah mfikirie manufaa yenu ya duniani na ya akhirah mfikirie kuchuma mazuri yatakayowafaa duniani na ya akhirah wayasalunaka anil yatama na wanakuuliza kuhusu mayatima Qul wambie islahu lahum khair kuwatengenezea mayatima maslahi kuwatengenezea mali zao kuwatengenezea maisha yao hilo ndio jambo bora kuwasomesha kuwaelimisha kazi kuwafahamisha namna ya kuishi hilo ndio bora kwa mayatima wa in tukhalituhum, na kama mtachanganyikana wao kwa kuchanganya chakula chenu na cha wao fa ikhwanukum basi ni ndugu zenu hakuna ubaya wote hii aya ilikuja kutokana na walezi wa mayatima walipoiona ugumu kwamba kumbe kula mali ya yatima ni kosa kubwa pale aliposema Mwenyezi Mungu alladhina yakuluna amwala al-yatama inma yakuluna fi butunihi illa an-nar wa sayaslawna sa'ira kwa hivyo wakajitahadhar na wakajiona kwamba wamo ndani ya hatari lakini Mwenyezi Mungu akamwambia a msiwe hivyo madamu mnachanganyikana wao mayatima katika mapishi na katika kula pamoja fa ikhwanukum ni ndugu zenu na mtu kuchanganyika na ndugu yake katika kula hakuna ubaya wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih na Mwenyezi Mungu anamjua muharibifu wa mali ya yatima na yatengeneza. ambaye anatengeneza mali ya yatima anamjua Mwenyezi Mungu walau shaa Allah na kama angetaka Mwenyezi Mungu la a'anatakum angalikubaneni nyinyi ikawa hamna nafasi hata kidogo ya kuionja au kuigusa mali yatima inna allaha azizun hakim hakika Mwenyezi Mungu ni mshindi mwenye hikma na katika aya hii ya 221 anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala tankihul mushrikati hata yu'minna msije mkawaoa wanawake makafiri mpaka waislamu wala amatun mu'minatun khair kumuoa mwanamke wa kijakazi mtumwa wa watu madam ni mu'min ni bora mimi mushrikatin kushinda kumuoa mwanamke wa kiungwana mwenye kipato mwenye uhuru wake lakini ni mushriki walau aajabatkum hata akikuvutieni vipi uzuri wake au kipato chake basi mushriki si bora bora mjakazi wala tunkihu mushrikin wala msiwaozeshe watoto wenu waume washirikini hata yuuminu mpaka waslimu wala abdun kumwozesha binti yako au ndugu yako mume mtumwa mu'min aliyemwamini Mwenyezi Mungu khairun ni bora min mushrikin kushinda kumwozesha mume mushriki hata akiwa ni mungwana hata akiwa na cheo gani walau aajabakum hata ni uzuri wake na utajiri wake kwa nini akasema hivyo Mwenyezi Mungu anasema ulaika yad'una ila an-nar hao anakuitieni motoni wallahu yad'u ila jannati na Mwenyezi Mungu anakuitieni peponi wal maghfiratu na msamaha biidhni kwa idhni yake wayubayinu ayatihi linnasi anazibainisha Mwenyezi Mungu aya zake kuwabainishia watu la'allahum yatadhakkaru ili na wao waonyeke wayasalunaka anil mahid katika aya hii ya 222 anasema Mwenyezi Mungu wanakuuliza jamaa zako masahaba kuhusu wakati wa hedhi mwanamke anapokuwa katika wakati wa hedhi vipi kukaa nao tukaa nao vipi qul waambie huwa adhan mwanamke ikiwa wakati wa hedhi yuko katika hali ya uchafu kwa hivyo basi fa'tazilun nisaa waepukeni wanawake eh, fi mahidhi katika wakati huo wa msiwakaribie kabisa kwa njia ya starehe na wao wala takrabuhunna msiwakaribie kabisa katika njia ya starehe na wao hata yatuhurna mpaka taharike fa idha tataharna wakisha kutaharika faatuhunna min haithu amarakum Allah basi endeleeni nao kwa kupitia mahala ambapo amekupangieni Mwenyezi Mungu min haithu amarakum Allah kupahala ambapo amekupangieni Mwenyezi Mungu yani Mwenyezi Mungu kampangia Muislamu mwanamme e, kwa mke wake sehemu fulani ya kustarehe naye sio popote inna Allah yuhibbu tawabin hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kutubia kwa kujirekebisha kama alikosea wa yuhibbu almutatahirin na anawapenda wenye kutoharika nisaukum harthun lakum wake zenu ni kama konde zenu faatu harthakum kwa hivyo endeleeni na kuotesha mbegu zenu ndani ya konde zenu anna shiitum kwa namna mnavyotaka waqaddimu li anfusikum tangulizieni nafsi zenu dhikri nzuri hapa mtume sasa alisema maana ya kutanguliza kutangulizia dhikri nzuri ni pale ambapo mtu anataka kufanya starehe na mke wake eh baada ya kuchezeana mpaka haisi kuwa tayari basi atangulize jina la Mwenyezi Mungu kwa kusema bismillah Allahumma inni a'udhu bika min sharri shaitan wa shirki wa sharaki waj'alni khairan fi hadhihi mutaa ewe Mola na kuomba unikinge na sheitani na shari zake na unipe starehe yangu hii jambo la khairi ndio maana Mwenyezi Mungu asema waqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulakuhu mcheni Mwenyezi Mungu na mjue ya kwamba nyinyi mtakutana naye Mwenyezi Mungu wabashiril mu'minin na wape habari nzuri waumini wala taj'alu Allah urdatan liaymanikum na wala msimfanye Mwenyezi Mungu kipingamizi cha viapo vyenu antabaru kwa ajili ya kujiepusha na kutenda mema kwa sababu mmeapa hamtaki kutendana mema msifanye hivyo watataku ikawa ni kisababu kiapo chenu ni sababu cha kufanya ninyi msimche Mwenyezi Mungu watuslihu baina nnas au kuifanya kwa ni kisababu cha kuto kufanya maslahi kupatanisha watu ah je bwana nimesha hapa msifanye hivyo Mwenyezi Mungu kaweka opposite la kiapo ni kufunga siku tatu umeapa kufanya jambo baya lilokatazwa basi usilifanye na ufunge siku tatu au umeapa kutolifanya jambo jema basi usiache kulifanya lifanye hilo jema na alafunge siku tatu wallahu samiun alim na Mwenyezi Mungu ni msikivu na ni mjuzi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam tukiwa tukiendelea na darsa zetu za tafsiri ya Qur'an al-Karim la yuakhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum hakupatilizini Mwenyezi Mungu kwa upuuzi unaotokea katika viapo vyenu walakin yuakhidhukum bima kasabat qulubukum lakini atakupatilizeni kwa viapo mlivyochuma kwa nyoyo zenu viapo mlivyoviapa kwa udhati wa nafsi zenu na kwa ukweli wa nyoyo zenu na imani zenu hizo mkenda nazo kinyume Mwenyezi Mungu atakupatilizeni wallahu afurun halim na Mwenyezi Mungu ni msamehevu mrehemevu mpole lilladhina yuuluna min nisaihim wanapata relief nafasi nzuri kusamehewa watu ambao wana kuna viapo kwa kuwagomea wake zao thumma wa watu hao watapewa nafasi tarabusu arubati ashhurin kuvumiliwa kuvumiliwa na kuwapewa muda wa muda wa miezi minne kujishauri katika kuendeleza kiapo chao au kughairi na kufuta kiapo na kukitolea kafara endapo wataendelea na kiapo chao basi wataendelea na kuharimikiwa na endapo wakavunja viapo vyao watalazimika kutoa kafara ya kiapo kafaratul yamin ndio maana Mwenyezi Mungu anasema fa infau ikiwa watarejea wakafuta viapo vyao na wakatoa kafara ya viapo fa inna Allaha ghafurur rahim basi Mwenyezi Mungu ni msamehevu ni mrehemevu wa in azamu talaka na ikiwa taamua kutoa talaka kwa hawako tayari kuvunja viapo vyao lakini wataendelea tu na kugomeana na kuwa mbali na kutengana na wake zao kwa hivyo fa inna allaha samiun alim Mwenyezi Mungu ni msikivu na anajua dhamira ya kila mmoja kati yenu kwa mwanamume juu ya mke wake na mke kwa mume wake na hapo mkishaachana basi walmutallaqatu wenye kuachwa yatarabbasna wangojee kwa kukaa aida anfusihin wa wenyewe kwa khairi zao wakaeda thalathata qurui muda wa koroi tatu koroi tatu ni tahara tatu au hedhi tatu wanaviona wametofautiana katika tafsiri ya koroi wengi wakasema ni tahara tatu wengine wakasema ni hedhi tatu wala yahilu lahunna na si halali kwa wake walioachwa an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna kukificha kile alichokiumba Mwenyezi Mungu katika machango yao katika matumbo yao ambao ni hedhi au kizazi kaacho mwanamke na akashapata hedhi tatu basi asija kaficha kwa ajili ya kuwa atakarejea na mume tu au ana mimba asija kazuia akaficha kwamba hana mimba kwa ajili ya kutaka aida imalizike aolewe tena mtu mwingine hilo si jambo linalofaa kabisa ni wajibu kila mmoja awe mkweli kwa hivyo si halali kwa kuficha in kunna yu'minna billahi ikiwa ni wenye kumwamini Mwenyezi Mungu wa yaumil akhir na siku ya mwisho wa bu'ulatuhunna na katika muda wa eda hawa umezao walioacha katika muda wa eda ahaku biraddihin ndio wenye haki ya kuwarejea fi dhalika katika muda huo asije mtu akasema kwamba mimi sirudi tena kwa mume huyo alioniacha sirudi sirudi madam bado talaka tatu hazikumaliza na haijamalizika basi mume aliyeacha ana haki ya kumrejea mke wake wala mke hana haki ya kujizuia in aradu islaha ikiwa watapendelea kufanya na mema basi warejeane na warudi waishi pamoja kama mke na mume anavyotakiwa aishi hunna mithlu alladhi alayhinna bilmaarufi wanazo haki wanawake kupata nafaka na kisiwa kivazi na chakula wa maskan na makazi wa muasharatun hasana na makazi mazuri muashara mzuri haki hao wanawake kwa waume zao mithlu alladhi alaihin mfano wa ile haki ambazo ziko juu yao kwa ajili ya waume zao kama waume walivyokuwa wanazo haki kwa wake zao basi na wake vile vile wanazo haki kwa waume zao وللرجال عليهن daraja wana haki kutengenezeni haki bil ma'ruf kwa wema lirijali alaihinna daraja lakini waume juu ya wake zao na daraja juu ya ziada wana heshima ya ziada wallahu azizun hakim na Mwenyezi Mungu ni mshindi ni mwenye hikma Mwenyezi Mungu anatubainishia katika aya hii ya mbili na 29 akisema at-talaqu marratani hii ni sharia ya kuacha na kurejea talaka ya kuacha na kurejea ni talaka mbili mtu kama kamwacha mke wake talaka mbili fa imsakum bimarufin au tasrihun biisan ana haki ya kumzuia kwa wema kumrejea au kumwachilia kama zaida yake biihsani kwa wema vile vile ili apate kuolewa na mume mwingine wala yahillu lakum wala si halali juu yenu kwenu nyinyi wanaume ntakhudhu mimma ataitumuhunna shay'a kuwanyang'anya zile haki za mahari mlizowapa madam umeamua wewe mwenyewe kumwacha mke basi huna haki ya kumnyang'anya chochote illa an yakhafa alla yuqima Allah isipokuwa pale ambapo mke na mume wataogopea na haki sharia za Mwenyezi Mungu fa in khiftum alla yuqima Allah endapo mkaogopea kutokutekelezeana haki na sharia za Mwenyezi Mungu fala junaha alayhima fi maftadat bi hakuna kosa kwa mume na mke mke kutoa chochote kwa ajili ya kupata talaka na mume kupokea hicho kupewa kwa ajili ya kukataliwa tilka hududullah hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu fala tatadu huke wa man yataadda hududallah na yoyote ataikiuka mpaka Mwenyezi Mungu fa ulaika zalimun wajijue kwamba hao ndio madhalimu wakubwa wenye kudhulumu nafsi zao na zawa zao fa in talaqaha endapo huyo mume aliyemwoa mke aliachwa talaka tatu fala tahillu lahu min ba'd halaliki tena kwa mke huyo kwa mume huyo baada ya kusha kumwacha talaka tatu fa in talaqaha endapo mume akamwacha talaka ya tatu baada ya talaka mbili zotangulia mara tano zotangulia fala tahilu lahu min ba'du si halali tena kwake huyo kumrejea hata tankiha zawjan ghayrahu mpaka aolewe na mume mwingine fa intalakaha ikiwa huyo mume mwingine atakuja kumwacha sasa na aida ikamalizika fala junaha alayhima an yataraja hakuna kosa kwa mke na mume kurudiana wale walioachana kurudiana tena inzanna an yuqima Allah ikiwa watakuwa na matumaini ya kuweza kutekelezeana sharia za Mwenyezi Mungu watilka hududullahi yubayyinuha liqaumi ya'lamun na hiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu anaibainisha Mwenyezi Mungu kuwabainishia watu ambao wanataka kujua haki wa idha talaqtumun nisaa na mtakapowaacha wanawake fabalaghana ajrahunna wakakaribia kumaliza ida zao faamsikuhunna bima'ruf mkiamua kuwarejea warejeeni kwa wema au sarihuhunna bima'ruf au achilieni umalize ida zao kwa wema vile vile wala tumsikuhunna dhirara mna ya kuwarejea mkawazuia kwa kuwatia adabu kwa komoa litatadu ili kuwakiukia mipaka man yafa dhalika na yoyote atafanya hilo faqad zalama nafsah amedhulumu nafsi yake wala tatakhidhu ayati llahi huzwa msizifanyie aya za Mwenyezi Mungu mchezo wadhkuru ni'matallahi alaykum nazikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu alizoneemesha kwenu wama ansala alaykum na kila alichokiteremsha kwenu min kitabu katika kitabu cha Qur'ani wal hikma na hikma zake ambazo kazibainisha mtume Muhammad ya'idhukum bi anakuonyeni Mwenyezi Mungu na kukupeni tahadhari wattaqullah na muogope Mwenyezi Mungu waalamu anna Allah bikulli shay'in alim namjua ya kwamba Mwenyezi Mungu kila kitu anakijua wa idha talaqtum an-nisaa endapo mkawaacha wanawake fabalaghana ajalahunna wakamaliza muda wao haida fala ta'dhuluhun msiwazuie an yankihina kuolewa azwajahunna na wakume wanawapenda idha taradau bainahum wakisha kuridhiana wakisha kuridhiana bil ma'ruf kwa wema basi waachilieni msiwatilie vikwazo pingamizi kama anavyofanya baadhi ya watu kumwacha mke kwa kiari yake alafu akaanza kumtisha huolewe huolewe atakayekuoa atakiona yanahusiana na nini hayo hana haja sana dhalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billah kwa maonyo haya anaonywa miongoni mwenu yule ambaye anamuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho dhalikum azka lakum na huo ndio utahara kwenu ndio usafi wa utahara na utakatifu wallahu na Mwenyezi Mungu yaalamu wa antum la taalamun ndiye anayejua haki zenu na wajibu wenu nyinyi hamjui chochote walwalidatu yurdina auladahunna katika aya hii ya mbili na thalathini na tatu anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walwalidatu yurdina auladahunna wazazi wa kike wana haki ya kuwanyonyesha watoto wao haulaini kamilaini muda amekamili miwili kamili liman arada an yutima ridaa kwa yule atakayependa kukamilisha muda wa kunyonyesha wa ala almauludi lahu na wajibu wa baba aliyezaliwa mtoto kwa ajili yake rizquhunna kutoa posho la mnyonyeshaji wa kisiwatuhunna na kivazi bil ma'ruf kwema la tukallafu nafsun illa usaha hailazimishwi nafsi isipokuwa uwezo wake la tudar walidatun biwaladiha asije akadhuriwa kwa kulazimishwa kiwango asichokiweza mzazi wa kike kwa sababu ya mwanawe wala mauludu lahu wala asijakadhuriwa kwa kulazimishwa jukumu asilokuwa na uwezo nalo katika posho na huduma za mtoto biwaladi kwa sababu ya mtoto wake baba aliyozaliwa mtoto kwa ajili yake asidhuriwe kama tulivyotakiwa mama asidhuriwe kwa sababu ya mtoto wake na baba vile vile asidhuriwe kwa sababu ya mtoto wake wa alal mithlu dhalika na endapo mmoja akafa baba au mama basi warathi wake watakuwa na wajibu kama huo aliokuwa na yeye kwa ajili ya mtoto huyo kwa hivyo akifa mama uzazi wake mama ndio watachukua jukumu la kumnyonyesha akifa baba warathi wa baba ndio watakochukua jukumu la kutoa posho la nyonyeshaji fa in arada fisala lakini wakiamua wenyewe baba na mama kumwachisha mtoto antaradhin kwa makubaliano minhuma kwa makubaliano yanayotokana na wao watashaurini na kushiriki mashauriano fala junaha alaihima hakuna kosa lolote kwa wao kumwachisha huyo mtoto japokuwa hajatimiza miaka miwili wa in aradtum an tastardhihu auladakum na kama kwa mashauriano yenu baba na mama mmeamua na mkukubaliana kumtafuta mnyonyeshaji kukuja kukunyonyesheni mtoto wenu fala junaha alaikum hakuna kosa vile vile juu yenu lakini idha sallamtum pale mtakapompa huyo mnyonyeshaji ma ataitum kile kiwango mlichokubaliana kumlipa bil maarufi kwa wema kwa njia ya utangulizi kumlipa kwanza kabla ya kuifanya kazi ijara hii tu ndio inayofaa kulipwa ijara kwanza kabla ya kazi ijara ya kunyonyesha inafaa kulipwa mnyonyeshaji kabla hajafanya kazi ya kunyonyesha lakini ijara mengine yote mtu afanye kazi ndio alipwe wattaqullaha waalamu anna allaha bima ta'maluna basir muogopeni Mwenyezi Mungu na mwemkijua kwamba Mwenyezi Mungu yote mnayoyatenda anayaona walladhina yatawaffawna minkum wayadharuna azwaja na wale wanaofishwa miongoni mwenu wakaacha wake yatarabbasna bianfusihin hawa wake wana wajibu wa kukaaida kwa, kwa nafsi zao arba'ata ashurin wa ashra muda miezi minne na siku kumi faidha balaghna ajalahun watakapofikia kumaliza muda wao wa aida miezi minne na siku kumi fala junaha alaikum hakuna kosa kwenu fi ma fa'alna fi anfusihin katika yale watakaowafanya wanawake hao waliofiliwa na mume hakuna kosa lolote katika lile tukalofanyia bil maarufi kwa wema katika kujipamba kwa ajili ya kujisogeza sogeza kutafuta mume mwingine kuja kuoa wallahu bima taamaluna khabir na Mwenyezi Mungu kwa yote mnayokuwa mkiyafanya anayajua wala junaha alaikum fima arattum bihi min khitbati nisa kuna kaida ya sharia kwamba mwanamke akiwa katika aida haposwi Mwenyezi Mungu anasema wala junaha alaikum hakuna kosa kwenu fima aratum katika kuashiria kwenu bihi kitu sheria min khitbati nisa katika posha za mwanamke posha za wanawake wa ambao wamo ndani ya haida mkawaashiria tu msiwaambie waziwazi kwamba mimi nangoja umalize haida nje nikuoe sio hivyo hiyo ni kutoa ahadi lakini kuashiria ni kumwambia neno ambalo halikatizi moja kwa moja bibi umependeza Mwenyezi Mungu atakujalia mume unampenda huenda mume mwenye ihsani anayekupenda sana akaja kukuposha hii mambo ya ishara ishara wala junaha alaikum hakuna kosa kwenu fi maharatum bihi katika maashirio mnayoashiria min khitbati nisa au aknantum au mtakachodhamiria fi anfusikum ndani ya nafsi zenu Mwenyezi Mungu ametoa nafasi hiyo kwa sababu alimallahu amejua Mwenyezi Mungu annakum tasatadhkuruna hunna amejua Mwenyezi Mungu kwamba nyinyi mtawakumbuka hawa wanawake waliofiliwa na waume zao walakin la tuwaiduhu nasira lakini mwenadabu msije mkaagana nao kufunga ndoa wakati aida bado haijakamilizika illa antakulu kaula marufa isipokuwa kuambie maneno mazuri tu ya kumpa moyo wala taazimu ukudatan nikahi hata yablugha alkitabu ajala lakini msije mkaazimia kufunga ndoa mpaka kifikie kitabu muda wake waalamu na mjue anna allaha yaalamu ma fi samawati ma fi anfusikum mjue kwamba Mwenyezi Mungu anajua kila kinachopita katika mbinguni na anakijua Mwenyezi Mungu kilicho ndani ya nafsi zenu fahadharu kwa hivyo muhadharini yeye Mwenyezi Mungu waalamu anna allaha ghafurun halim namjue kwamba Mwenyezi Mungu ni msamehevu na mpole la junaha alaikum in talaqtum nisa hakuna kosa kwenu pale mtakapoacha wanawake ma lam tamasuhunna mkawa hamkungiliana nao au tafridu lahunna farida au hamjapangia kiwango maalumu cha mahari hakuna kosa mweza kuacha na msilazimike kutoa chochote lakini si vema kumwondosha patu mwanamke yule kosha funga naye ndoa japokuwa hamkutaja mahari wamatiuhunna wapeni tu kitoka nyumba wapeni kistarehesho cha moyo ala almusi juu ya mume mwenye uwezo kadaruhu ana kiwango chake cha kuweza kumpa mke huyo aliyemwacha baada ya kumuoa bila kumgiliana naye wa ala almuqtiri qadaruhu na juu ya mtu ambaye ana nafasi duni hali yake ni hali duni maskini ana kiwango chake vile vile cha kuweza kumpa mke ambaye alimuoa akaachana naye kabla ya kuingiliana naye wapeni wapeni wapeni mataa bil ma'ruf kipoza moyo wakituliza moyo kwa wema haqqan 'ala al hiyo ndiyo haki ambayo inapaswa kutekelezwa juu ya watu wema kuwatekelezea watu wema wenzao wa intalaqtumuhunna na endapo nyinyi waume mkawaacha hawa wanawake min qabli an tamassuhunna kabla ya kuwagusa wa kad faradhtum lahunna lakini mkao mshawapangia kiwango maalum cha mahari basi eh, faridha eh? nisfu ma faradtum madam mmeachana bila kukutana nao kimwili basi mtawajibika kuwapa nusu ya ile mahari mlioagana nayo kwa kuwapa ila an yafuna isipokuwa wasamehe wenyewe hawa wanawake au yafu alladhi biyadihi ukudatu nikah ikiwa mwenyewe mwanamke kasamehe basi na ikiwa mme ndiye aliyesamehe, basi atachukua mahari yote mwanamke aliyeachwa, au yafu alladhi biyadihi uqdatu nikah au asamehe yule ambaye amefunga ndoa mume aliyeoa. wa antafu, na kama mtasamehe nyinyi waume aqrabu litakwa hiyo ni njia ya karibu sana ya ucha Mungu hiyo ni njia karibu sana ya ucha Mungu wala tansau lfadla na msisahau fadhila mnazofadhiliana bainakum baina ya nyinyi waposaji na wakwe zenu na mashamiki zenu msiyasahau fadhila mzofadhiliana inna allaha bima taamaluna basir hakika mwenyezi Mungu yote mnayofanya anayajua anayaona anayajua kinaga naga wallahu subhanahu wa ta'ala alam bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii ya mia mbili thalathini na nane anasema hafidhu ala salawat wassalati alwusta enyi waja wangu shikamaneni na kuzitekeleza ndani ya nyakati zake sala zote tano na hasa sala ya kati na kati ambayo hiyo sala ya kati na kati wanaviona wametofautiana wako wanasema kuwa ni sala ya alfajiri wengine wanasema ni sala ya dhuhuri wengine wanasema ni sala ya asiri wengine wanasema sala ya magharibi wengine sala ya isha na zote kauli hizi zinamkinika kwa sababu makusudio hasa ni kuwafanya watu sala hizi zote wazitekeleze kiukamilifu kwa nyakati zake na adabu na heshima zake sasa endapo ikaainishwa sala fulani ndiyo sala wusta basi watu wataishika hiyo hiyo tu lakini kufichwa huku sala wusta katika sala tano ni kwa ajili ya kushadidia na kukazanishia watu kuwapa hamasa ili wazitekeleze zote sala tano kwa namna iliyo bora kwa hiyo wanasema Mwenyezi Mungu hafidhu ala salawati wa salati waqumu lillahi qanitin jilazimisheni kuzitekeleza kwa mujibu wa nyakati zake na nguzo zake na sharti zake na suna zake na adabu zake sala tano zote na hasa sala ya kati na kati na msimame kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa utiifu fa in khiftum farijala lakini endapo mko katika vita mkaogopa kuvamiwa na maadui farijala basi mnaweza mkasali na huko mnakwenda mbio au rukubana au mahali ya kumepanda juu ya vyombo faidha amintum mkishafika mahala pa amani mkapata amani fadhkurullaha kama allamakum mkumbukeni Mwenyezi Mungu katika sala zenu kama alivyokufundisheni maadam takunu taalamuna ambayo hamkuwa mkiyajua kama alivyokufundisheni ambayo hamkuwa mkiyajua walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja na wale wanaokufa wakaacha wake zao walitakiwa wale waweke wasia liazwajihim waweke wasia kwa ajili ya wake zao hmm, kuachia kitumizi cha kuwasaidia maisha mataan ila alhaul iwe ni kistarehesho cha mpaka muda wa mwaka mzima ndugu wa islamu ndugu wa somaji hii ndiyo iliyokuwa sharia ya mke na mume aliyekufa hapo kabla ilikuwa mtu anapokufa basi anawajibu ahakikishe kwamba ameweka wasia kwa ajili ya mke wake kwa kumpa matumizi ya maisha kwa muda wa mwaka mzima ghaira ikhraj pasi na kumhamisha nyumbani fa in kharajna bi anfusihna ikiwa atajitokea wenyewe fala junaha alaikum fi mafana bi anfusihna hamtakuwa na kosa nyinyi kwa kile alichojifanyia wenyewe wanawake mimaarufu katika mambo ya isani kwao wallahu azizun hakimu Mwenyezi Mungu ni msindi na mwenye hikima walilmutallaqati mata'un bilmaarufi na wanawake walioachwa na wanastahiki kupata matumizi kwa wema haqqan 'alal muttaqi hiyo ni haki inayopasa kutekelezewa mke aliyeachwa kwa wacha Mungu kadhalika yubayinu Allahu lakum ayati kwa mifano hiyo anakubainishieni Mwenyezi Mungu aya zake la'allakum taqilun ili nyinyi muzingatie alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim katika aya hii Mwenyezi Mungu anabainisha kisa cha watu waliohama nchi yao kutokana na maradhi yaliyotokea katika nchi yao ya kifo cha papo kwa papo wakaamua kuhama kwa hiyo anasema Mwenyezi Mungu hebu Muhammad angalia ile ajabu ya watu ambao walitoka wakaacha miji yao majumba yao wahum ulufu watu ambao walikuwa ni maelfu ya watu wakahama nchini humo hadhara almauti kwa kukimbia kifo kwa hadhari ya kifo faqala lahumullah Mwenyezi Mungu akawaambia mtu kufeni hapo hapo mlipo wakafa thumma hayahu kisha akawafufua inna allaha ladhu fadlin ala nasi Mwenyezi Mungu ana fadhila kubwa kwa watu walakin akthara nasi la yashkurun lakini wengi wa watu hawashukuru waqatilu fi sabilillahi piganeni jihadi kupigania taa Mwenyezi Mungu waalamu anna Allah samiun alim namjue kwa Mwenyezi Mungu ni msikivu na mjuzi man alladhi yuqridu Allah qardan hasana nani atayemkopesha Mwenyezi Mungu kopesho la wema kumkopesha Mwenyezi Mungu kukopesha la wema ni kufanya taa kutoa sadaka kumsaidia wanyonge Mwenyezi Mungu anasema huyo atakayefanya hivyo fayubaifahu atamzidishia lahu malipo yake adhaafan kathira mjalizo na mjalizo wallahu yakbidhu wa yabsutu na Mwenyezi Mungu ndiye ana nafasi na uwezo wa kunjua kipato yakbitu ana nafasi ya kukunja wa yabsutu na kukunjua wa ilaihi turjauna na kwake Mwenyezi Mungu ndio marejeo yenu alam tara ila almala'i min bani israil hebu angalia kioja cha jamii fulani katika bani israil wa yahudi baadi Musa waliokuweko baada ya mtume Musa idh qalu linabii lahum pale walipomwambia mtume wao ibaath lana malikan nuqatil fi sabilillah tuchagulie kiongozi atuongoze katika vita kupigania taa ya Mwenyezi Mungu Kala mtume huyo akamwambia halasitu si huenda nyinyi nkutiba alaikum qitalu kama mtafaradhishiwa vita alla tuqatilu mkangia woga msipigane qalu wakasema ma lana alla nuqatila fi sabilillah kitu gani na kipi kitakachotufanya tusipigane kupigania dini ya Mwenyezi Mungu waqad ukhrijna min diyarina wakati tumeshahamishwa majumbani mwetu wa mnaina tumefarikishwa na watoto wetu basi wakashikilia kuwa wako wafaradhishiwe washaguliwe kiongozi wako waongoza katika viati falamma kutiba alaihimul qital palipofaradhishwa kwao jihadi tawalla waliipa mgongo ila kalila minhum isipokuwa wachache tu miongoni mwao wallahu alimun bidhalimin na Mwenyezi Mungu anawajua vizuri walio madhalim qala lahum nabiyuhum ndipo aliposema kuambia wao mtume wao inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika Mwenyezi Mungu amekuchagulieni na kumpeleka kwenu Talut ya kiongozi wa kuongoza jeshi lenu qalu wakasema anna yakunu lahu almulk ah itakuwaje Talut awe na uongozi juu yetu anna yakunu lahu almulku alaina vipi Talut awe na uongozi juu yetu wa nahnu ahaku bil mulk na wakati sisi ndio wenye haki mino kuliko yeye yeye hatukani na kizazi cha mitume qalu waliyasema neno hayo hasadan wa baghyan walam yu'ta wakaendelea kusema kwamba he hatokana na ufalme na wala hajapewa saata nafasi ya kutosha min almali katika mali hana uwezo si tajiri qala mtume akamwambia inna allaha astafahu alaikum Mwenyezi Mungu ameshamchagua juu yenu huyo wazadahu basatan fil ilmi wal jismi na amemwongeza ukunjufu wa ilmu na nguvu za mwili wallahu yu'timu kahu man yasha na Mwenyezi Mungu humpa ufalme wake anayemtaka wallahu wasi'un alim Mwenyezi Mungu ana nafasi nzuri ya kuchagua analotaka ana uwezo upewa mzuri wa kumjua anayestahili wakala lahum nabiyuhum ndipo aliposema mtume wao inal ayata mulkihi dalili na ushahidi wa kwamba huyu kachaguliwa ayatiakum tabutu fi sakinatun min rabbikum ni kukujieni tabut sanduku la kumbukumbu kumbu. ambalo litatoka kwa Mola wenu wabakiyatun mimma taraka alu Musa ndani yake mna fihi sakinatun ndani mna tulivu kutoka kwa Mola wenu rabbikum wabakiyatun mna bakia bakia mabaki ya kumbukumbu kumbu mimma taraka alu Musa katika wale zile walizoziacha jamaa zake Musa wa alu Haruna na jamaa zake Harun sanduku hilo katika kuja kwake tahmiluhu malaika watalbeu malaika inna fi dhalika la ayatan lakum hakika ndani hayo kuna shahidi wa kutosha kwa yenu in kuntum mu'minin ikiwa nyinyi muumini falamma fasala talut biljunudi talut alitoka na jeshi lake kuelekea katika jihadi alipobagukana na mji Talut pamoja na jeshi Kala alisema inna Allaha mubtalikum Mwenyezi Mungu atakupeni mtihani e, binaharin kuvuka mto faman shariba minhu atakayekunywa mpaka akajaza tumbo kutoka na mto huo falaisa minni hayuko pamoja nami waman lam yat'amun ambaye hatakula mpaka shiba katika maji haya fa innahu minni basi atabaki pamoja na mimi illa man fa ghurfatan biyadihi isipokuwa yule aliyechota konzi moja kwa mkono wake matokeo basi fasharibu minu wote wakanywa wakanywa wakajinywelea maji hayo ila kalilan minhum isipokuwa wachache tu miongoni mwao ndio waliostahamili wakachota konzi moja falamma jawazahu huwa alipovuka talut mto huo yeye waladhina amanu mao pamoja na wale walioamini ambao hawakushiba maji qalu walisema wale walioshiba maji la taqata lana yawma bijalut wajnud unajua mzee we sisi hatuna nguvu leo ya kupambana na Jalut na jeshi lake qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah wakasema wale ambao hawakuvimbiwa maji wakasema ambao e, yakini ya kukutana na Mwenyezi Mungu wakamwambia kam min fi'atin ni wengapi makundi madogo min fi'atin qalilatin makundi madogo ghalabat fi'atin kathira yanapata uwezo wa kuwashinda makundi makubwa mengapi biidhnillah hushinda kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tu wallahu ma'asabirin na Mwenyezi Mungu siku zote yuko pamoja na wavumilifu walamma barazu jalut wa junudihi walipobariziana katika vita za mapambano eh, katika mapambano ya vita na Jalut na jeshi lake qalu walisema wale wachache waliokuwa hakuvimbiwa maji rabbana afrigh alaina sabra ewe mola tumiminizie nyoyoni mwetu uvumilifu wathabbit aqdamana uzithibitishe nyoyo zetu wansurna ala alqaumil kafiri uzithibitishe nyayo zetu na utupe ushindi juu ya watu makafiri basi kwa dua yao hiyo na imani waliokuwa nayo fahazamuhum Mwenyezi asema wakawashinda majeshi ya Jalut biidhnillahi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu wakatala Daud Jaluta na Daud akamuua huyo Jalut jamadari wa kijeshi upande wa makafiri waatahu Allahu almulka na ndipo Mwenyezi Mungu akampanisha ya kumpa ufalme wal hikmata na hikma na ilmu zaidi 'allamahu mimma yashaa Mizingu alimfundisha Daud alichopenda kumfundisha kama vile kutengeneza kanzu za kivita kwa kulainisha chuma anakifinyanga anavyopenda kama udongo au kama unga wa ngano dafu Allahi nasa ba'dahum li ba'd kama si hivyo Mwenyezi Mungu wapa ushindi baadhi ya watu kuwashinda wengine la fasadatil ardu ingali tokea fisadi katika dunia walakin Allah dhu fadlin ala alalamin lakini Mwenyezi Mungu ndiye mwenye fadhila kwa viumbe wake wote tilka ayatullah hizo ni aya za Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu pamoja na sisi tilka ayatullah hizo ni aya zake Mwenyezi Mungu natluha alayka bilhaqi tunakusomea kwa ukweli wa innaka la hakika wewe Muhammad la minal mursalin ni miongoni mwa wajumbe wa kweli wajumbe wenye heshima na walioteuliwa na Mola wao subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam wal azul akram اللهم اجعلنا يا كريم بتذكيرك متفعين ولكتابك ونبيك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين وتوفنا ربنا مسلمين ووالدينا وأولادنا وإخواننا وأحبائنا وجميع المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم